41 skirsnis. Dvasininko šventimus galėjo gauti tik bajorai ar bent jau miestiečiai. Įsigalinti baudžiavą atėmė šią galimybę valstiečiams. Nuo pat Lietuvos krikšto vyskupai gavo garbingiausias vietas didžiojo kunigaikščio taryboje. Jei išaugus į ponų tarybą, vyskupai taip pat įsaugojo pirmasias vietas – Nors 1447 metų Kazimiero privilegija reikalavo, kad vyskupais būtų skiriami tik didžiosios Lietuvos kunigaikštijos gyventojai, iki 15 amžiaus vidurio ar trečio ketvirčio neatsirado lietuvių tautybės vyskupų. 1462 metais Lucko vyskupu tapo lietuvis Vilniaus miestietis Jonas Lasavičius. 1467 metais jis paveldėjo Vilniaus vyskupiją iš vietinio Lenko Mikalojaus. Miestietis buvo ir Jonų Lasavičiaus įpėdinis Andrius Gaškavičius 1481-1491. Bajūrai Vilniaus saustą atėjo su Albertu Taboru 1492-1507, įsirūpinusių iš popiežiaus leidimą nešiauti dvasininkams ginklus. Vilniaus vyskupo vieta – jau buvo tapusi pelninga dignitorija ir patraukė diduomenės dėmesį. 1507 metais vyskupų tapo Albertas Radvila, mirė 1519 metais. Po jo nesantokinis Zigmanto antrojo sūnus Jonas iš Lietuvos kunigaikščių. Vyskupo šventimus Jonas priėmė tik 1531 metais. Į vyskupėjaus pajamas tiesi rankas jo motina Kotrina Telnicietei, Todėl popiežiaus legatas Zakarijus Fereris 1520 metais pavedė vyskupėje globoti Paznanės ir Krokovos vyskupams. 1536 metais Jonas iš Lietuvos kunigaikščių tapo Poznanės vyskupu, tais pačiais metais jį pakeitus paskutiniajam kunigaikščių alšėniškių atstovui Pauliui. Steigiant Vilniaus vyskupiją, ji nebuvo priskirta jokiai bažnytiniai provincijai. Tačiau Roma tai darė norėdama tiesiogiai stebėti Lietuvos krikšto misiją, o negalvodama apie būsimą Lietuvos bažnytinę provinciją. 1415 metais Vilniaus vyskupija buvo priskirta Gniezno arkivyskupijai. Žemaičių vyskupija nuo pat jos įsteigimų buvo Lenkijos episkopato priežiūroje ir tai lėmė jos jaugimą į Lenkijos bažnytinę struktūrą. Po Vytauto didžiojo ne vienas didysis kunigaikštis nebesirūpino sukurti Lietuvos bažnytinę provinciją. Su Lenkija liko susietos ir Lutsko bei Kievo vyskupijos. Vis dėlto Vilniaus vyskupija įsikovojo tokį pat politinį ir administracinį statusą kaip ir Krokovos vyskupija. Pastarosios vyskupas, kaip valstybės sostinės bažnytinis dignitorius, užėmė ypatingą padėtį greta Gniezno arkivyskupom. Todėl Lenkijos bažnytinės provincijos viršūnę – sudarė Gniezno arkivyskupas ir Krokovos bei Vilniaus vyskupai. Svarbiausiai popiežių nurodymą eidavo per šią savotišką kolegiją. Šventojo sausto nuncijus buvo laikomas atstovu dviejose valstybėse Lenkijos karalystėje ir didžiojoje Lietuvos kunigaikštijoje. Romos kurijos dokumentacijoje pasitaikydavo charakteringų klaidų, Gniezną pavadinant Lietuvos bažnytinės provincijos saustinę įsikovotas Vilniaus vyskupo statusas ir vyskupų vietų užtikrinimas tik didžiosios Lietuvos kunigaikštėjos gyventojams kažkiek įskyrė Lietuvos vyskupijas į autonominį darinį Lenkijos bažnytinėje organizacijoje. Fundacinės jogailos privilegijos apibrėžė katalikų bažnyčios turto valdymo teisės ir jų santykį su valstybės prievolėmis. Dvasiškyje iš karto įgavo visokiojopo imuniteto recepciją – Išlėtų augant bajorų politinėms teisėms ir tai atspindint didžiųjų kunigaikščių privilegijoms, atskirų luominių privilegijų dvasininkams neatsirado. Jie būdavo įtraukiami į bajorams skirtų privilegijų preambulės kaip sudėtinė bajorų luomo dalis. Jei viskupai užėmė aukščiausią luominės hierarchijos vietą, tai eilinių dvasininkų teisės buvo suvokiamos kaip bajoriškųjų teisių sudėtinė dalis. Tuo pačiu nesusiklausti atskiras luominės dvasiškijų statusas – Jos privilegijos formavo geriausią socialinę būklę, bet neplėtojo šimtinių politinių teisių. Tačiau ir socialinis statusas sugdė pagarbą. Lenkų pavyzdžių dvasininkai būdavo tituluojami kunigais, archainė kunigaikščio savoka. Šis žodis tokia prasme ir vien jie išliko ir dabartinėje lietuvių kalboje. Katalikų bažnyčiai suteiktos privilegijos nepanaikino stačiatikių bažnyčios pripažinimo didžiojoje Lietuvos kunigaikštijoje, tačiau stačiatikybė negavo konfesinio imperatyvo sankcijos, kaip ir pagonybės laikais. Jie išlaikė savo seną struktūrą ir organizaciją. Didysis kunigaikštis Aleksandras II patvirtino dar Kievo kunigaikščių jai suteiktus nuostatus. Tačiau aukštieji stačiatikių dvasininkai nebuvo įleisti į besiformuojančią ir susiformavusią ponų tarybą. Valstybė ėmė varžyti stačiatikių bažnyčių statybą, bet ją palaikė stačiatikių žemvaldžių fundacijos. Didžiojo kunigaikščio tiesioginien valdžion paimtose žemėse katalikai valdovai naudojosi stačiatikių bažnyčių patronato teisę. Didžiojoje Lietuvos kunigaikštėjoje atskiras dvasininkų luomas nesusidarė, kaip ir Lenkijoje dvasininkai čia įėjo į bendrą pajūrų luomą. D. Miestų savivaldaus pripažinimas ir miestiečių luomų susidarimas. Pirmoji vokiečių teisės privilegija, jo gailos 1387 metais suteikta Vilniaus miestui, ženklino didžiausios Lietuvos kunigaikštijos miestų savivaldos pripažinimo pradžią. Netrukus tokias privilegijas gavo Brasta 1390 metais, pakartotinai 1408 metais, Gardinas 1391 metais ir Kaunas 1408 metais. Prieš 1441 metus ją gavo trakai, 1443 metais Veliuona. Vokiečių teisė beveik išimtinai buvo teikiama Magdeburgo pavyzdžių, todėl Lietuvos miestų savivaldą imta vadinti Magdeburgija, o savivaldžius miestus Magdeburginiais. Vilniuje, Kaune, galbūt ir Brastoje suteikiant šiems miestams Magdeburgijas – būta vokiečių bendruomenių, todėl pirmosios Lietuvos miestų savivaldos privilegijos iš karto apibrėždavo tiek pačios miesto savivaldos pobūdį, tiek ir vokiečių bendruomenės santykiai su šia savivalda. Sostinėje Vilniuje vokiečiai sudarė nedidelę gyventojų dalį, kuris suvaidino tam tikrą vaidmenį miestui gaunant savivaldą, bet ši savivalda iš karto tapo vietinių gyventojų daugumos valdymosi norma, o pats jo suteikimas buvo suvoktas kaip visų Vilniečių padėties apibrėžimas. Kauno miestas gavo Magdeburgiją savo kūrimusi stadijoje. 14 amžiaus karai trukdė aukti Kauno papiliui – o joje dominavo čia įsikūrusi vokiečių bendruomenė. Todėl iki pat 15 amžiaus vidurių vokiečių gaivalas vyravo Kauno Magdeburgijoje ir ji kažkuria prasme buvo suvokiama kaip vokiečių bendruomenės padėtį apibrėžintis aktas. Tai juo labiau lėmė ta aplinkybė, kad nesuinteresuoti valstiečių bėgimu į miestą iš jų valdų didėjai kunigaikščiai varžė naujų gyventojų prieimimą net tautiniu pagrindu draudė priimti nevokiečius. vokiečius tačiau antroje 15 amžiaus pusėje vokiečiai savo išimtinę padėtį Kaune prarado. Kauno atvejais buvo be ne vienintelis, kur vokiečių bendruomenė suvaidino tokį svarbų vaidmenį miestų įgyjant ir įtvirtinant Magdeburgiją. Svetimšalių pirklių ir amatininkų gaivalas – sužadinantis miestų savivaldos įgyjimų procesą, buvo būdingas daugeliu šiaurės ir vidurio Europos šalių. Didžiausią vaidmenį čia suvaidino vokiečiai, todėl Vengrijoje, Lenkijoje ar Lietuvoje miestų savivalda ir buvo vadinama vokiečių teisė. Lietuva įsiskyrė iš kitų vidurio Europos šalių tuo, kad joje visą tai vyko vėliau. Ir jau nuo 15 amžiaus antrojo ketvirčio Lenkai ėmė reikštis labiau už vokiečius. Tačiau Kaip ir pradiniu Magdeburgijų gavimo laikotarpiu, Lenkų ekspansija valdžiuose Lietuvos miestuose nebuvo visuotinė. Kaune, jam prarandant vokišką pobūdį, kilo ne Lenkų, bet lietuvių gaivalas, galutinai svyravęs 16 amžiaus pirmoje pusėje. Vilniuje lietuvių miestiečių skaičius nedaug kitų, o rusai mieste gyveno dar 14 amžiaus pradžioje. XIV amžiuje rusų bendruomenė įsikūrė Kernavėje. Labai mišti tautinė sudėtis buvo trakuose ir gardinė. Lenkai vyravo tik mozūrų kolonizuotos palenkės miestuose, kur greta Magdeburgo buvo teikiama kulmo teisė. Čia savivalda gavo Bielskas 1430-1440 metais, Drogičinas 1429-1498 metais, Visokoje 1503 metais, Vanevas 1510 metais, Kleščeliai 1523 metais, išskyrus Palenkę, Voluinę ir Vilnių. Kituose didžiausios Lietuvos kunigaikštijos miestuose iki 16 amžiaus vidurio be pavienių asmenų Lenkų nebuvo. Vokiečių teisė savivalda plito ir senuose rusų miestuose paveldėjusiuose rusiškų miestų prievolių bendruomenių statusą. Lutske 1432 metais Kremenece 1438 metais Slutske, 1441 metais Žitomire, 1444 metais Kijeve, 1494-1497 metais Polotske 1498 metais, Minske 1499 metais, Naugarduke 1511 metais. 1500 metais savivalda gavo Breslauja, esanti kaip ir gardinas lietuvių rusų etninėje sandūroje. Laiko ir erdvės paužiūrių Magdeburgijos gana tolygiai įsitvirtino visoje didžiojoje Lietuvos kunigaikštėjoje, įtraukdamos tiek lietuvių, tiek ir rusų tautybių žmonės. Kauno ir Veliuonaus Magdeburgijų atsiradimas ženklino miesto augimo atninėje Lietuvoje naujo etapo pradžią. Miestą ėmė kurtis ne vien stambių feudalinių rezidencijų papiliuose. Šis procesas ypač paspartėjo nuo 15-16 amžių sandūros. 1503 metais Magdeburgija gavo Maišėgalą, 1516 metais Anikščiai, 1522 metais Žasliai ir Ariūgalą, 1536 metais Pilviškiai Užnemunėje. Magdeburgijos žymėjo teisinę miestų savivaldą, miestiečių išskirimų iš valšiaus valdinių viršūnę o šios viršūnės įskirimą lėmė miestiškų prievurių bendruomenių susidarimas, pradėjęs reikštis ne tik didžiausiuose papiliuose, bet visame krašte ir žymėjęs ne ką kitą, kaip prekinių piniginių santykių atsiradimą. Dvarų inventoriuose tokias bendruomenės – imta išskirti į miestelius, o teisinių paužiūrį atsirado prekyvietės teisės privilegijos, pripažįstančios atskirą prievolinį miestelių statusą, bet dar nesuteikiančios savivaldus. Ne visi miesteliai gavo ir prekyvietės teisę. Greta Magdeburginių miestų miestiečių atsirado nepilnateisis miestelėnų sluoksnis. 16 amžiaus pirmą trečdalį miesto teisė visą savo savivaldų ir prekybiečių sankcionavimo apimtimi – tapo neatsiema bendro šalies teisės bei jos raidos dalimi. Miestiečių kaip luomo formavimusi procesas prasidėjo nuo sostinės ir keleto didesnių miestų bendruomenių, tarp jų ir Kauno vokiečių bendruomenės savivaldos įteisinimų. Per 15 amžių išplėtėsi į didesnius viso šalies miestus ir 16 amžiaus pirmą trečdalį įsiplėtė į naujai atsirandančių miestų ir miestelių bendruomenių įteisinimą. Miesto teisių suteikimo privilegijos buvo labai nevienodus, juo labiau tai pasakytina apie prisidėjusias miestelių privilegijas. Susidarantis ir susidaręs miestiečių luomas buvo margas. Jo susidarimą lydėjo jam nepriklausančių, bet miestiškas prievolės atliekančio miestelėnų sluoksnio atsiradimas. Magdeburgio suteikimo esmė buvo miestiečių asmens laisvės ir turto teisių užtikrinimas, be jų bendruomenių įskirimas į šalies administratorių ir jų teismų jurisdikcijos. Tuo buvo pripažįstama miestiečių renkamos administracijos ir jų teismų gale, miestų valdomo žemės nusavybė didžiojo kunigaikščio atstečių, kunigaikščių kolektyvaus vasalo teisėmis. Tuo pačiu individuali kiekvieno miestiečio nuosavybė su miesto nuosavybė santykiavo taip pat vasalo teisę. Buvo recipuojami vokiečių teisės principai – bet ne vieną šimtmetį gyvuojančių Vokietijos miestų išvystyta teisė netitiko dar tik besiformuojančio Lietuvos miestiečių luomo galimybių, todėl recepcija buvo nepilna ir supaprastinta. Tuo pačiu ir Lietuvos miestų savivalda bei miestiečių teisės buvo ribotos, siauresnės negu Vokietijoje žemėse, Prūsijoje, Livonijoje ar Lenkijoje. Jas išreiškė ne viso šalies miestiečiams, o paskiriems miestams teikiamos privilegijos – kurių nusakoma savivalda ir vokiečių teisė kiekvieno atskiro atveju būdavo konkrečiai pritaikoma. Savivalda konkrečiai įkūnydavo miestų valdžios organai, kurių sudėtis ir prerogatyvos atskiruose miestuose taip pat gerokai skyrėsi. Ankstyvųjų Magdeburgijų metu ypač svarbę padėtį užėmė miesto vietininkai, vaitai, kaip ir kiti šalies vietininkai vykdė tiek administratorių, tiek ir teisėjų funkcijas ne iš karto buvo panaikintas net didesniųjų ir senesniųjų Magdeburgijų, kaip Vilniaus ir Kauno vaitų pavaldumas vaivadijų vietininkams. Patys vaitai buvo didžiojo kunigaikščių skiriami. Net Vilniaus vaitai tapdavo ne vietiniai miestiečiai, o bajorai arba valdovų įsiteikę atvykėliai iš Lenkijos miestų, tik Kaune jau pradinių Magdeburgijos laikotarpio atsirado vokiečių bendruomenės iškelti vaitai. Miestams augant ir jų Magdeburgijoms stiprėjant – Vaitų valdžia ėmė riboti renkama miesto valdyba, magistratas. Siekdama paversti vaitą, kaip ir kitose vidurio Europos šalyse, tik renkamos suolininkų teismų sprendusio baudžiamasias bylas pirmininkų. Administravimą periminėjo magistratas, o civilinių bylų sprendimą su juo susijęs burmistrų tarėjų teismas. Vilnius nuo 1413 metų tapo pavaldus ne seniūnui, o tiesiogiai vaivadai. 1432 m. Zigmanto I privilegija padarė sostinę tiesiogiai pavaldžią per baitą didžiajam kunigaikščiui. Kauno miestiečių pavaldumą tik magistratui ir vaitui apibrėžė 1463 m. privilegiją, jei tai nebuvo padaryta anksčiau. Magistratų ir vaito prerogatyvas aiškiau atskyrė tik didžiojo kunigaikščio sprendimai Vilniui 1536 metais ir Kaunui 1540 metais. 16 amžiaus viduryje miestai ėmė gauti pakankamai išplėstus vilkierius teismo nuostatus. Vilnius 1551 metais. Nepaisant įstatymais, privilegijomis pripažįstamų miestiečių luominių teisių, jie buvo laikomi prievoliniu luomu. Bajorų karinė prievolė buvo laikoma garbinga ir teikianti politinės teisės. Tik didesnių miestų Magdeburginės privilegijos atleido miestiečius nuo pastočių angarijų, įskyrus pastotis pačiam didžiajam kunigaikščiui. Vilnius tokią lengvatą įsirūpino 1451 metais. Svarbę miestiečių teisių darį sudarė prekybos sąlygų reguliavimas, konkretizuojamas atskiroms Magdeburgijoms. Ne iš karto susiklaustė ir specifinė miestiečių karinė prievolė ginti savo miesto teritoriją ir išlaikyti jo įtvirtinimus. Raitelių išrengimą į šalies pašauktinę kariuomenę faktiškai pakeitė pinigų įmokus. Miestiečiai turėdavo suteikti butus atvykstančio didžiojo kunigaikščio palydai, vėliau besirinkantiems į Seimus bajūrams. Svarbiausia miestiečių prievolė buvo pinigais mokama feudalinė renta – Svarbiausi rentos pavidalai – činšas už turimą žemę bei verslą ir sidabriniai mokestinė rinkliava. Nepaisant miestelių atsiradimų, miestiečiai ir miestelėnai sudarė nežymų šalies gyventojų nuošimtį. Magdeburgijos visos miestų teritorijos nevaldė. Plotai priklausantys didžiajam kunigaikščiui, bažnyčiai arba jūrams buvo laikomi jų teisės teritorija. Jurisdika iš jurisdikcijus. Turintys miestiečių teisės gyventojai sudarė mažesnėje miestų gyventojų dalį. Didesnioji dalis buvo šių teisių neturėjęs plepsas, varguomenį. Plepsas daugiausiai išaugo iš atbėgusių miestus valstiečių. Lietuvos miestai plėtojusi įsigalint baudžiavai, todėl ir čia, kaip ir kitose šalyse, iškilo taisyklės, miesto oras padaro laisvą aktualumas. Miestams esant silpniems, ji nebuvo visuotinai pripažinta. Tačiau žemvaldžiams neturint didelių galimybių ieškoti pabėgusių valstiečių siaurose miestų gatvėse ir ankštuose jų kiemuose, neretai ši taisyklė virsdavo užsibuvimo mieste senatimi. Žinoma, oficialus jos nepripažinimas trukdė valstiečiams bėgti į miestus, bet dar labiau jų bėgimą varžiai nedidelės savo darbo rankų pasiūlaus galimybės. Plepsas – faktiškai naudojosi asmens laisvę, kurios nesankcionavo joks įstatymas, nors dažnai ją tekdavo pakeisti įsikeitimų santykiais. Nepaisant teisių margumo ir ribotumų, 15 amžiuje, 16 amžiaus pradžioje, didžiojoje Lietuvos kunigaikštėjoje atsirado miestiečių luomas. Miestų ir miestiečių teisė tapo sudėtinė šalies teisės dalimi. Politinių teisių miestiečiai negavo, jos liko bajorų luomų monopoliu. E. Rytų imigrantų ir žydų bendruomenių įsikūrimas. Kraštutinė Lietuvos valstybės padėtis lotiniškosios Europos civilizacijoje ir jos kaiminystė su juodosios jūros šiaurinio pakraščio tyrais lėmė turkų etnosų iš rytų ir žydų iš vakarų imigraciją. Tuo didžioji Lietuvos kunigaikštyje priminė panašioje padėtyje buvusią Vengrijos karalystę – Tik ten šie reiškiniai vyko anksčiau. Gausiausi turkų imigrantai buvo totoriai. Paskiri totorių asmenys ar grupės galėjo atsirasti dar 14 amžiaus pirmoje pusėje, plečiantis Lietuvos valstybėje totorių valdomus Rusijos žemės. Tačiau organizuotos bendruomenės, ką beje patvirtina istorinė pačių totorių tradicija, joje Vytautas vadinamas Vatadu, įsikūrė tik paskutiniaisiais 14 amžiaus metais. Tai buvo Vytauto didžiojo žygių į aukso ordą pasiekmi. Lietuvos valstybėje buvo apgyvendinti tie karo belaisviai, tiek ir ieškoja joje prieglopščio totoriai. Įsikūrimo būdas galėjo nulemti totorių padėties skirtumus, tačiau labiausiai juos lėmė jų pačių visuomeniniai santykiai, kuriuos valstybės valdžia mažai kišusi. Kaip ir kumanai Vengrijoje – Iš klajoklių kilę totoriai didžiųjų kunigaikščių buvo vertinami kaip geri drausmingi raiteliai. Stengtasi nerdyti jų gimininių ryšių, kadangi tai buvo kartu ir karinė organizacija. Vytauto didžiojo laikais totorių bendruomenės apsigyveno Padolėje, Kievo srityje, apie Minską ir etninėje Lietuvoje. Pastarojoje jų kaimai nusitėsė nuo nevėžio pakrančių, kur iki 1409 metų buvo pasienis, pro Kauno ir Puniaus apylinkės, iki Gardino ir Naugardukų. Totoriai buvo įkurdinti ir netoli nuo mūrinių lydaus kreivos ir trakų pilių, taip pat Vilniaus apylinkėse 40 totorių kaime ir prie Nemėžio pilies. Labiausiai totoriai įsiskyrė savo gyvenimo būdu. Kievo srityje ir padolės tyruose gyvenę totoriai liko gyvulių augintojais išlaikiusiais klajoklių gentinę struktūrą ir organizaciją. 15 amžiaus antroje pusėje – Lietuvos valstybės sienoms tyruose siaurėjant, daugeliu šių totorių tapus Krymo Hanato valdiniais, ši jų dalis didžiai Lietuvos kunigaikštijai nebepriklausė. Šiaurinėje didžiosios kunigaikštijos dalyje įsikūrę totoriai už savo tarnybą gavo žemę feodalinių santykių teisėmis, tapo sėslus ir atlikdavo analogišką šalies gyventojams prievolės. Būtent jie ir tapo istorijoje žinomais Lietuvos totoriais – šnekamoje kalboje vadinamais lipkais ar lipkomis. Lipka totorių ir turkų kalboje reiškia lietuvį. Šis žodis Lietuvos totoriaus prasme pateko į Lenkų ir Gudų kalbas. Kurdamiesi didžiojoje Lietuvos kunigaikštėjoje, totoriai išlaikė organizacinius savo genčių ulusų ryšius, tačiau juos ardė pakeistas gyvenimo būdas. Gentinė totorių diduomeniai, bekai, kunigaikščiai, Murzo sulonai gavo didžiojo kunigaikščio totorių statusą ir bajoriškai karo tarnybą reikalingą žemėvaldą. Eiliniai karo prievolininkai buvo vadinami totoriais kazokais, turėjusiais nedaug žemės. Šios abi karo prievolininkų grupiai sudarė totorių žemionių kategoriją. Nekilmingųjų totorių dauguma nebuvo įbaudžiavinta, tačiau neturėdama ar turėdama mažai žemės, pragyvendavo iš įvairių verslų amatų – ypač kailių ir odos apdirbimu. Daržininkystės, arklių prekybos, vežėjavimų, vežėjai totoriai garsėjo sažiningumu. Pasitaikydavo ir totorių karo tarnų, ypač keliuočių. Iki XVI amžiaus vidurių totorių padėties didžiųjų kunigaikščių privilegijos nereguliavo. Net totoriai žemiaunys buvo laikomi ne tiek privilegijuota, kiek prievolinė kategorija, žemę gavusi beneficijų pagrindų be disponavimo teisės – Tačiau organizuota karo tarnyba palaipsniui šalino disponavimo apribojimus, taigi asmeniniais totorių žemiaunių teisės ėmė nebesiskirti nuo bajorų teisių. 1516 metais didysis kunigaistis atleido juos nuo sidabriniais, su sąlyga, kad jie išrenks šimtą raitelių. Jei miestiečių karo prievolę keitė piniginės išmokus, tai totorių karo tarnybininkų įmokus atvirkščiai virto kariniais prievolės rūšimi. XVI amžiaus viduryje jie jau nebemokėjo jokių mokesčių, kaip ir bajorus juos aistė vien karo tarnybą. Prievolinis totorių sluoksnis mokėjo pagalbės mokestį, totorių gausėjo, naujųjų gyvenviečių atsirado Voluinėje ir Palenkėje.